kasancewar haka sannan mu kuma da farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani shugaban shirin na gobe da labari ina nan dai a cikin littafin na ɗauki na wata mun tsaya a inda Mustapha ya zo gidan su Muniba domin ta tausaya wa mijinta ta zo ta yi jinyar shi kasancewar ba ta nan ya cikin komai har ciwon ya ta san mata ranga-ranga ni ma yamsa a idu bibiyar da ke cewa ko ku biyo mu domin jin ta za ta kawo. ta ce, "Zan dinga zuwa ina duba ki, amma ba zan dinga zama ina wuni a gurin sa kamar yadda nayi a asibiti ba, saboda ka san halin matarsa. A asibitin ma ya damu da maganganu take yi, balle a gida, ita ta kamarta ce in dawo ba." kamar yadda yake zai neme ni ni kuma ka san ma su babba ba za su yarda in koma ba tunda shi yake in na a gida sai ya neme ni kaga kenan ma zan yi gaban kaina in koma ba duk da nake son in tallafa wa jinyar tasa dole sai su babba sun bani izini Ya ce na gamsu da bayani yanzu ta fi shirya mu je su ba su abinci na san kin suka ba su abincin zai ci tunda ya sun komai gaskiya ya Mustafa bai yi niyyar zuwa ba ka tafi kawai gobe Allah ka kai zan je ya faɗa rawaya raya ce ita ba za ta je yau ba dole sai da ya kira inna amina ya ce da mata abin da ke faruwa inna amina ta dubi mustafa ko haƙuri mustafa ta san ka san mu bana da gaskiya kuma tana da hujjanta. na baya da gidan mutum ka san duk abubuwan da suka faru ba wai zan dawo da su baya bane amma kai ya kamata ka tuna su dan kada ka zo ka tursa sata ta yi abun wanda daga baya ta fuskanci wulakancin mutanen nan ka san su ka san halin ba ta son zaman ba a gidan nan to dan me za a matsa mata sai ta zo ta zauna ta jira ga muniban ta dafa gadon bayanta ta ta suke shirya ku zo ki ba su abinci a ba sai kun kai dare ba idan ya samu dama dama sai ki dawo zuwa kan da yamma ta dubi Mustapha ka ga dukku ka ga wasu babbanni ku abin da kuka gaita kuna son ne da ta koma ɗakin ta idan sun ba ta izini sai ta koma amma ni kan babu ruwa na ba zan ba da izinin komawa ba tunda ba ni da iko da ita masu iko da ita ne masu iko da ita ne suka bani amanar ta zauna a hannuna su ne iyayenku idan suka ce yayyo ta koma wallahi ina murna da hakan amin fa kowa san ta koma ɗakin mijinta ta zauna amma dole a nuna musu mun ba ma ɗaki ba baiwa ba muna ta. tamkar yadda goggon ke tana son su ba ai tana gidan ake ta wulaƙanta muhimmin ta ƙawata ba shi ne sai yanzu za a ce ta dawo saboda za ta taimaki ɗanta ai dama ko kare ma yana da ranarsa dan ne ɗan adam mai daraja da kuma tunani da sa? ta ƙara goggo ta je ta samu ɗan babu wanka Mustafa ya ce ni da ban zuwa zan yi ba ai ban isa in kin faru ko da wannan maganar ba yadda kike ta gwaggon? ko da nazo ta san na zo ba ni ne dai da likita muka ga dace wacce zauna kusa da shi ina ne salam na kuma ba Kuka tafi tare da Mustafa sallama kadan mu jiddaji sai wani saki abdul zuciya a lokacin so ya bada ne. ke gabansa suna kokarin ya ci abinci amma ba kowa ya karba suka shiga falon ita da Mustafa suka gaisa da gogo sai bata amsa gaisuwar ba sai wani cin magani take yi har sai da muni ta yi mata ta gaisuwar ta daban sannan ta amsa da ta dukan mujin Muniba yake yi da kallo sun kaza ya so maganinta akan ya kular da zuciyar su riga ta zukunna gaban katifar da yake zaune an jingina shi da bango ita ma idanu ta kura masa tamkar yadda yi mata kuri da nasa idanun ta yi magana ta ci sun naka duk da ta san ko an gaishe shi ba iya amsawa yake yi ba amma ta san yana jin ta kuma akwai alamun amsawar da yake yi mata idan ta gaishe shi lamce mata idanun sa yayi sannan ya sake buɗe sa a fuskar sa tare da bayyanuwar wani kallo na soyayya wanda ita kadai ta san sirrukan da ke cikin wannan kalle a duk lokacin da yayi mata ta sake tambayar ta. an ce min kwana biyu ba ka cin abinci ne yasa kai haƙuri ka dinga cin abinci saboda shi abinci yana ƙarawa mara lafiya kuzari tare da sake gina masa garkuwar jikinsa da ta so mu gujewa a yayin da yake cikin halin rashin lafiya uwa uba ita kanta lafiyar da ake nema ta samu ga mara lafiya tana samuwa ne idan mara lafiya na cin abinci ji ko abokin ta iya ƙara da sunan da take kiransa da shi ba kasancewar gwaggwana gurin kuma dama daga ita sauki take kiransa da abokin rayuwa yanzu ma da a ce ta taɓa bakin kan faɗan ne to la shakka yana sahararren gori soyayya ba za ta yi mata gara da Allah ya taimake ta bata gama ambatar sunan ba sai burki abincin da ya tsice ta dauko ta ɗebo ta ɗaya na shinkafa da miya ta kai bakin sa sai ta ga da kai alamun ba zai ci ba tace ta za ta ci ba kai ne kake so ka ci da ta sa idanunsa ta ta gano manufarsa ta miƙe ta isa inda kayan ci suke ta ɗauki garin custard na gwangwani ta je kicin ta ɗan dama musa ta zo ta sa madara da suga kaɗan sannan ta soma bashi sai ga shi ya saki ciki yana san custard ɗin har sai da ya kusa sanya kofi ɗaya sai ya bada ke zaune nan da nan ta kulu. ta kan iya wuya da ganin wannan abin al'ajabi abinta ga mara haƙuri sai ta ɓara ta hausa babi ƙwai mallakam na dage na yi maka abinci na musamman har da haɗin salad a ciki amma ka ciki. sai na wadda ba a gidanka take ba tana yi maka har ka sanya to wallahi da sake ba zai yiwu ba kina da gani gongo da idon ki sannan idan na ci zama kusa da shi ai tunan surutu ni da ma asirin wannan kici ne ce nake gudu manni da ita ma bata kare ta ba ta ba ta amsa cikin lumana ba hayaniya irin nata ba ayya ki hakuri kin san mara lafiya Ba ya san abu mai ƙarfi shi sa da na ga nuna baya son shinkafa da gama masa kuma ko na gidansa ai hakki na ne in koyi lafiyar shi tunda har yanzu miji na ne don shi ne haƙuri. ma ni ba zama na zai ba an ji zan tafi in bar ki da shi kuma hakuri ni kai ba kuwa ce a gidan nan a ce so ban ta da tana ƙunƙuni ni na wana in ma zama suka zo yi tunda ba can ba ni na kore ki ba ai wannan kuma tsakanin ne da mijin naki shi ya san me kika kunsa masa ya kore ki shi kawai mu ne ba ta yi bata sake kula ne ba dan ta san idan ta ci gaba da kula ta to za su tantu in tanka ne hakan kuma bai dace ba ta gogoje masa sa da titi ta dauki mafici so su ga yi masa fifikan duk da gafanka na kadawa hakan da ba ta yi ya sake tunzurar zuciyar Suwaiba a ganin ta ba na nuna mata tashi ta iya kula da miji kenan ta kalle ta ta watsa sannan ta tashi ta buga uban ɗaki. ta juya za ta fita gwaggwa ta ce wai Suwaiba ne ke damun ki ne yanzu mijin nasu kike yi wa ɗaki? sai wasan sanin darajarsa lallai kin kyauta Kawai ba ta ce, in ma shi na yi wa ɗaki goggo, ai na yi daidai tun da aka bai ce nuna ni ba ni da muhimmanci a gare shi. Ba ta kira ni nuna masa ya yi ba daidai ba. Sai ni ce wani za ki ce na yi masa ba daidai ba, tun da shi na ki ne, ni kuma ba ta ki ba ce. Ai wallahi zan ga yadda tusa za ta hura wuta a gidan mu. Ta juya fu. Ta tuce, har tana gwamnati Mustapha da suka shigo tare da Isa. Isa ya da ɗaki ya ce, lafiyar ki malama sun burgata mutum ba ko san mutum wuce ta kallo shi sai kike tace hmm lallai tunda ba kai na gurza ba sai ka kama bakin ka ka bar shi yi magana isa ce, ai wallahi ke ma kin san da ni ce gobe haka da kin ga kaje wulakan shi kina gidan ne shi je Mustafa ko ka kasu bai yi ba ya je ɗakin. dama tun zuwan su da muni ba suka fita tare da Isa shi yasa ma budakalar da aka yi tsakanin Muniba da ban ba ta sani ba muna shigowa gogo ce tambayar ta ko da waye kake hayaniya sai kofa ya ce ni da ne mara mutunci da bata san darajar na gaba da ita ba da ya ta fata gwabje ina cewa mijinta ne amma ta yi wucewarta ko ta kalle shi balle ta yi masa sanyi ita ga wulakantacciya idan ta kamata ta sami daurin ugu ya sake yin kofa ya ga kanki gogo ta numfasa hmm, ka tsale ta ni ma din albata bata raga min ba lalle wani tun da rashin arziki ta zaɓa. Sai mu zuba mata idanu kada ka dinga biye mata kuna sabin sa ka tsale ta ka fuskanci kula da lafiyar dan uwanka shine a gabanka har aka yi kiran sallar magariba muniba na gurin mijinta Idan sai ta tabbatar ya ta abincin da ta yi mata da kanta ta tantan kali ne wanda ya ga sosai shi ta masa ya ce ya ƙoshi sannan hankalinta ya fanta ana kuwa kiran magariba ta tana duban Mustafa tace ya Mustafa ta tashi mu ce. kai da zaka wuce duku da ya yi maka mu je ka aje sai ka wuce tunda ban fita da mota ba ganin duk sun miƙe har mu ba ta saka hijabi ta rataye yar jakarta sai gani suka yi hawaye ya tsinke wa mutum dukkan su sun san dalilin mu ne ba za ta tafi ta bar su ne yake wannan hawaye tana ganin haka sai sai saurin barin gurin ta nufi kofa za ta fita Maryam Mustafa ta tsayar da ita mu ba kada ki fita Da ki gani ta juya tana duban Mustafa yayi mata nini da mujib ta dije ta ce na gaishe da Mustafa amma ka san dole ita su gida tunda dare yayi sannan ni ba nan zan fara ba hakuri zan yi gobe ai zan dawo ta dawo ta gurfa na gaban mijin ta so mu lallacin sa kai hakuri ya yi nake ni ma ba na rabuwar mu yanzu tunda na san kana tsananin bukatar kulawa amma ba ku yadda zan yi ne dole in koma gida amma in sa Allah da zan dawo in ci gaba da baka kulawa ya gada mata kai sannan wata hawayen suka sake biyo kuncinsa ita ma sai ta ga hawayen sun taru a ramin idanunta ta tashi ta yi saurin masa sallama ta bar ɗakin ta je ta sallami gwaggo ta loka falon soyi ba ta yi ta sallama ta ji shiru sau ifa sau ifa ta wani na wasa da take yi ta ji sai ta yi wa soyin uzurin shine tana bayi ne yin alwala ba da san tana jin ta ba an fi sallamar ne ba ta ga damar yi ba illa ma wani wawan tsaki ya ta ga ta ce algunguma tunda kika sake dawowa rayuwa ta wallahi sai yi maganin ki har da shi ma mujibin da uwarsa Don ba ku isa ku ga da ɗan hajjia harira ba ta ba ta yi horanci ba balle ni wato gari da sake ita ta yi suwe ba a falo ya tuntuɗe ta game da maganar kuɗin da ya adana na mujib a lokar gadonsa amma ya duba bai gansu ba ko ta gani ta adana ne ta na fuska gaskiya Isa kana min cin fuska yanzu don ka duba kuɗi baka gansu ba inda ka aje shine zaka zo kana tuhuma ta kenan na zama barauniya yace ni ban ce haka ba ni na zo ne in ji ko kin gansu tunda ai mijin mijinki ne babu mai shiga a lokacin da yake asibiti daga ni sai ce a'a ni kan bana shiga tunda mukullin ɗakin an suna hannunka ko ka taɓa bani ka ce in buɗe in ɗauko wani abu a ciki Isa ya ce eh ban taba ba ki ba amma ai ɗakin mijinki ne sai ke ma kina da makullin ɗakin ne shi yasa ta tambaye ki ta gara zama ta ce okay to na gane ka amma ka san ba ni kaɗai bace matarsa ita ma ai uwar ku. ina tana da shi sai ka fara zuwa ka tuhume ta yace dole sai zan fara tambaya tunda ke ce a gidan ita ba zuwa take yi ba ya ka tunta asibiti har da aka kawo su gida sannan ta zo gidan nan tun ga kuwa ba ni da hujjar tambayar ta saboda haka idan sun san kuɗin nan a gurin ki suke ki bada don su ma kuɗin ba nasu bane kuɗin na office din su ne ranar da ya shigo da su a jaka a ranar ciwo ya same shi ya sama daga ofis suka nemi bayanan kuɗin tunda sun tabbatar gida zai da kuɗin in kuma tana ganin zuwa zo su yi bincike da kansu ne to zan ba su izini tunda ni kam na san ba sa guri na ko sun yi bincike ba za su kama da ne sun taɓa musu dukiya ba za su gwada yatsu ne a durowar da aka ɗauki kuɗin kuma dole su gano yatsun wanda ya buɗe durowar inda yana gidan nan saboda haka tun kafin sojar take a idon duniya za ki ɗauko kayan su ki ba su abinka da a nan da nan ta tsoya da jin kalaman da ya shirya mata kuɗi kan tabbas ta ɗauke su ta ga su ɗari biyu da hamsin ne har ta gaya wa hajjiyarta sun yanke shawarar yadda za su yi da kuɗin ta ga su an yanka ta tashi ƙalli ya huje idan tana son tsira da mutuncinta dole ta fito da kuɗin nan to amma abin da kunya a ce yadda take tsama da ita shi ne ya kama ta dumo dumo da halin tsera dole ta yi wa abin da ta yi wa fasfarima ya zama ba halin tsira ba sai so ba ta ce eh kuɗi kam na zan su suna ne cikin ɗakin na ɓoye su babu abin da dama zan yi da su illa idan ka hana ni kuɗin hidimar shi da walida in ɗauka in yi tunda kuɗi na miji na ne amma yanzu kasancewar ka ba nasu bane zan mai da inda na ɗauka Isa ya murmushi sanin ta zo matofan da ana mata ta juya ya fita a ɗakin yana fita ta ɗauki wayarta ta kira hajiyarta ta ce da mata abin da ya faru azza ta hauka da sababi tana faɗin amma na sun san kansu amma na sun san kansu tsara an zubta hukumar da zan yi miki su nuna waɗannan sun yi ɗauka alhalin suna na sun san abin da za mu yi da kuɗin nan aiki ne babba a mu. tun daga kansu suke sai ranar suna ganin asirin da muka masa na tsamar matar kwamanira za ta kashe su. Sai yanzu idan kika ba da kuɗin suna da wasu kuɗin ne ko ba suna da hanyar samun wasu kuɗin da za mu je gurin boka ne tun ba zan aikin da za a yi masa yanzu tun ya fi na baya wahala tun da na lura tun yi ana mana warwara wannan karin so da ke yi a yi mai tsungulungu ko fahimta je uku mu yadda ƙwallon mangoro mu huta na ƙuna ko kuma don inda hakan ta gagare su musan yadda za mu yi su tun da ya koyar da kasuwa ta waɗe kan an koya yi riba kai ba ta mayar ce tun da za ta ya ci gani gani tun da har na nuna masa kuɗin na nan a ɗakin mujib ɗin na ɓoye shi. Ajiya Hare ta ce, An kowa wannan shi na ya masa tsofafin duba inda suka ajiye shi, ba ban gansu ba, in ma tuhumar zai yi, sai ya tuhumar kowa da shi gidan. har kuwa da uwarsa tunda ai ba shi ka ɗaya bacci a gidan ko kuwa sai ka ɗan sanjin su haɗa su su in ma ban da sai ko kuwa su har zai zo ya yi masa murga ɗan ofis ɗin su jibi. za su zo bincike akan dubu ɗari biyu da hamsin a ɗan tsada aka yi dubu ɗari biyu da hamsin a ɗayan kuɗin da majibu ya tara saboda haka shi matsu idan abin da kike yi in kuma ba haka ba wallahi sai suka sani mutum zuba fufura kuɗin nan zuba kuɗin su a hannun su dan na ga da ɗaukar ina zuwa ina sainawa ina nuna miki biyan buƙata alhalin sai sun fara azara komai sun saba mai kuɗi suke amma suna ne kallon wancan yarinyar nan babu abin duniya da bata tara ba amma su tana ne ita ba aiki take ba lallai a ta albashi take a san fatan yau sun ga masa abin da na tsara ne gobe ina nan zuwa zan yi wa hancin tafka kada ya kuskura ta ƙara laƙaba miki fata don ban haɗu ƙarniya ba Dan kuma ba haka ba to ko da ki za ta raba ni da ke tun da na kallon ya wulaƙanta ki yake su miki mutum ke iri iri amma ta kasa tsawa sarrafa ko da sai ba ta gaya wa isa zancen ta duba kuɗin ba ta gansu ba murmushi ya yi ya ce ba ta gansu ba <laughs> har kuwa dole ki gansu tunda ba kafa ce da su ba balle ku gudu daga inda kika aje su saboda haka tun wani bai zancen nan ba gara ki fito da kuɗin nan tunda ke da bakin ki kika ce kin adana su in ma wani ne ya zuga ki ya ce kada ki ba zai ta ki bari. ina jiran ki zuwa yamma idan na ji shiru ba bayani Zan ɗauki mummunan mataki wanda ba zai yi miki kyau ba da juya ya fita daki ya barsa duk wannan ba da suke tafkawa gogo ba ta sani ba har sai da hajiya haliya ta zo samun fuska karara goggo ta gani a fuskar Hajiya Harira ko da yanayin yadda suka gaisa a tunanin goggo iya daga can da kune wani ya ɓata mata ransa ba ta tambaya zuwa Harira komai ba har sai da suka kebe a ɗakin goggo, bayan sun yi sallah suna da na suna cin abinci ne take tambayar ta ni kamar yi na ki ne yau wata iri halin wani ne ya ɓata miki rai ta gara zamanta tare da zubar da ƙarshen kazar da take ci cikin wata roba sannan ta ce Wani abin kuma mun bai an sami rai. A nan gidan ne aka an rai shi ne musamman ma zuwa na. Nan ba zan yarda ba, gara in biyo ba a ce ta da idanu. A nan gidan wane ne shi ko wannan? Amma ba ni da masaniya ko ta na fuska ta ce. Ta yanzu ina zuwa da masaniya tun da an auku shi wa an ta Ni kan na rasa wannan irin yana in hajjar shi ba. Kan hawa ta fashe masa gata ma? sun ma na ƙaunarsa zo har ta kai ma ya laƙaba mata sauri don idan ya gwaggwata dafa ƙirji isa ne da yi wa Troy Bass lallai yaron nan yana son ya zunguro sama da kara abinda kuma ba zai yiwu ba kenan da nuna mai isa ya aikata Hazza ya ta zauna ta warware wa gwagwa abin da ya faru da kacewar kuɗi a ɗakin majid tare da tuhumar da isa ke wa Troy ba ko ita ɗauka? tunda babu wanda zai buɗe ɗakin ya shiga in ba ita ba ko kwata gama baki cikin tsaka biyu da al'ajabi take wallahi Hajja ban da masaniya akan wannan al'amari isan san ba zai min ba sannan ita ma su Suwaiban kai ba ta gaya mini ba, inda ta gaya mini ba tun kafin ma ta gaya miki zan yi wa tukkar hanci in ban da isa sa sani yanzu ne za ta yi wa matar ɗan uwanka kuma uwar ƴaƴanka irin wannan sani zai kuwa ta ƙaniyarsa yau a gidan nan. Suwaiban da ke ce tsaltsalin ta ce, "Yau san zan gaya miki, tun da yanzu ba sa ganin laifin 'ya'yanki. jiya jiya nan a kubanki, wani abinci har da ke muka yi lafin mu da cin abincin, alhalin rabbarsa da cin abinci tun da aka sallame su daga asibiti. Tsari da mazu ya ciki, amma wannan kini dajiya na zuwa ta dama mata kwasta, tsabiyar sanye, har girki ta yi masa, ya ce, amma ni ya ci cin nawa wai ma saboda bata zo bane kwana biyu ya ci cin abinci har sai ta zo gogo duk tana kallo bata tsawatar masa ba ta nuna masa yayi ba daidai ba tunda ai yana ji duk abin da ake cewa ni yanzu a gidan nan ana shiga uku bayan sai ma wata isa duka na zai yi ana kallo ba za a hana shi ba tunda ya tsane ni Hajja ya ta haudu da kai. An kwana ya waɗannan aiki. Mutum ya wara hannu ya buge shi. Zan nuna masa ke ɗan rasa shi. tsirran dama haka faruwa a gidan kika kara ba shi ta yi kaguni baka gaya min ba har sai yaron nan ya aika aika ya miki mahani kwakwata lugusi ta maza ta shiga ba aliyu ya ta tsiri ba hajja hariya sai ma kin san idan kina nan da raina haka ba za ta taɓa faruwa ba ki hakuri bari in kira isa ta yi ta leka waje ta fara wa isa kira ya fito daga ɗakin waje ya zo gurin kiran da babban ke masa yana ganin yanayin fuskokin sa Hajiya Harira da ɗiyarsa yayin sauran gano makasudin wannan gangami gobe ta dube su take. Isa me ke faruwa ne a gidan nan tsakaninka da Suwaiba har ban sani ba abin da yake faruwa na ga tsakanina da ita ne shi yasa ban gaya musu ba kuma da ta dawo da kuɗin kamar yadda take ita ta adana babu wanda zai ji da ko yanzu ma ai ba san maganar nayi ba kuɗi kam dole ta maido su tunda ta ce ita ta ɗauka ta adana ni kam ba zan yarda wai ta zo ɗauko su a inda ta aje su ko ta gansu ba wannan tatsuniya ce daga ta harzuka sanina isa da ya tsafa ce ko ta ni isa wannan wata irin magana ce za ta yi wa yarinya ba bata ji ba ta gani ba wai ma waɗannan kuɗi da take magana a kansu sirrin sirrin ya zayyane wa gwaggwa yadda ya ga kuɗin da inda ya adana su har ya zo bai gansu ba da tuhumar da ya yi mata da yadda ta amsa cewa eh ta gansu amma ta sake musu ma'adani a ɗakin mutum amma daga baya take gaya masa bata gansu ba ba ta ce ko isa ni yanzu abin da nake so da kai Tun da har ka duba bata gansu ba to a bar maganar in dai har na isa da kai kada in sake jin tashin maganar nan isa ya ce yanzu babba shi kenan ta ci bilis wannan an an tsara mata ugu ne za ta yi da hakan kenan babu ruwanka in mata ta kuɗi ana mijinta ne tana da haƙƙi akan dukiyarsa ku ta ka bani guri Sai kuma in ji maganar nan a wani guri, ya wuce yana ɗan surutai kai takaicin wannan abu. shikenan na sale ta garin banza a farkon banza yake karewa har ya ta kalle wa ɗarta idanu suka dan yi murmushin cin nasara magana ta mutu amma a zahiri sai ta cigaba da kwabari ha ba wannan zance an hafi hasani taron ta hanci azabin tasa amma ban da ranar nan na samu suwai ba amma ina bace mutum aure a gidan nan da zan ce ina na ɗauke kuɗin mijinta ɗan uwarsu ba za ta nan ba me yasa in ta mai tunanin ba sun suwai ba don ita ce marar da wayanta ta ma har zara da na da kuma ɗanci da har za ki yi hannu in tana mace da mace hancin mahaukanciya da ba ta masa barci matan tana yin ne duk da haka ganin ya zirme ta saboda haka ai da kanki ba ta ganar da su kuranta kuma da san cewa tana da babban matsayi a gidan nan in ma ya manta ne gwagwadar sai ban hakuri take yi wa aminiyarsa har zuwa ta farko suka hau hirar duniya cikin raha sannan hankali ya kwanta sai ba san samu cewa ita da mahaifiyarta a tankwayar ɗakin ta sai ba ta diga ta take sai amma sai kuma ki ta ya ta amfani hajiya cikin dan ƙanƙanin lokaci harshen ki ya yi ƙoƙarin ƙwato mana ƴancin mallakar dubu ɗari biyu da hamsin ni har na soma jimamin yadda zai maye masa da kuɗin Sale kofa ta koma kenan ashe ba za ta koma ba hajiya ta ga ki Hmm, an gana rikin ta wadda Marwarin ta ba da malami an mutu. An yi min magana nan ne, ko ya ce na tsohon laifi da ba na da wuce ba na na ba na yanzu. Ganin ta san ni ba na sanin komai don zan iya fitowa in ce sun ɗauka kuma ba za ki wayar ba, in ga abin da za su yi, ko da ta kwaɓa musu. Ita an ta san da kunya ma a ce wannan magana ta fito yanzu. Abin da za a yi, ba su za ki ɗauko min kuɗin nan, da ƙura ta lafa babu sauran tasin tasina da namiya. Sai ciwansu yaron nan zai iya zuwa ya tsoron taki har su fi da kuɗin nan su ba shi alhalin sun san aiki ne da wani agumin mu dole ne mu sake sabon sani akan wannan rawan ta tsaya ni ni zai mutu ma kowa ya huta don na san ina yawansu kan watan jumfunan mu ya tsaya kenan tun da ya riga ya ji jinan da ta tafi ba tana ni na auren shi ayarin tana tare mu kaya ga mutum yanzu ba san da ya ji aikin da aka yi masa ta kai sai da aka ka sabo kuma sabon dole ne ga kuɗi na alfaracin sa ne da ka ga faɗin abin da ya ji ko a mantar da shi gaba ɗaya sannan dole ki fata mallake shi in yi wallahi ma ta fita da kuma a sa yi wa kasta matarsa ɗin nan take uku uku har su uku idan ana yi don gada wannan ta ma tsautsayi ya sa ta har ma ajinan nan ni yanzu ma buri na iya wanke inganta da wani cikin gara komai mutu A zaman da sun sake haifar wani tsarin miki wannan shi ne babban burin na rayuwa ta tuni ne na. sai ba ta miƙe tana bincike cikin durowar kayanta tana cewa ai ni hajiya ban taba ganin mara zuciya irin matar nan ba miji ya wulakantar da ke a gidanku har mutane na miki ɗaukar bazawara yadda auren sai mutu amma don rashin zuciya sai ki zo ki tare a gidansa wai da sunan jinya yanzu ba dan ya warke sai da gona gida shi ne ba ko kunya tunda ba shi yake ta dawo ba amma da gona ba amma na musamma an da rama in ai wa da an hanji da yawa da roza isa kamar miki ki. da sai da ɗan ki Ina ma nan dole ki turare masa ya mai da hado ko. dan ma dole bane zaman ta tare da ko tana samu kuɗi ido dan na lura yanzu ta so mu canza da hannunta sai wata dauko kudin daga cikin tsummokarin da ta yi boyo a cikin su ta nika wa hajjarta tana amsa ko duba su ba ta yi ba ta danna su cikin jakarta da ta zo da ita tana cewa an tanuri annan sosai da an san ko an yi wa ajin ku zo mun je magabinka ai mana aiki cikin gankawa tun kafin bakin sa ya bude da tona mata asiri musa a tsora bakin nasa ko a rika masa mantuwar abin da ya faru a zuciyarsa an ko ba haka muka yi ba hadda ya fallasa aika aikan da kika yi uwansa ma kaɗai ba za su sa ba duk da cewa tare muke fa'ita su da isa amma har da ta san an aikata wannan ɗanyen aikin ba ni ba ɗin da muka tare daga baya suka gaya hannun Lubnan ko na sani ba zan hana kuma in ana neman mafita kuma da ya ake yi in ya zo a yi iskan da fari daga baya tunda Allah da haifa ya ce shi da jin tuban bayan sani. Ka iya da lafi in tafa jama'a. in haka sai ya buga ɗaya. daya hajiya ya ta suka bada cewa ni ma fa na da ma uwa ne irin wannan nan mu han eh wasu ba su na sausayi idan mutum ya ji hannun su ba sa masa ta ji har da suka wani da a lokacin suna yi da gura ga cikin bukan nan wani na wani ba Allah su kauta a cikin tunanin gaba ai a haka fice arewa kuma da samun tunci anin su ba bayan nan wallahi sai ya zama dole ne haka ji na bana jin ta ɗaurin mahaifiyarta kuma ta yi amanna da su dan ita kamar yadda take ji ma a zuciyarta in akwai abin da yake wanda ta aikata a baya ko kaka babu za ta iya in za ta saka mallakar zuciyar mu ke a tafin hannunta. Ah, mai sauraro ga dai hajiya hayo nan da diyarta tana ta yi mata hudu ba har za su ƙara koma gurin wani bokan domin a sake musu sabon lale a cikin littafin nan mai suna wata kusan kuma ran sa'idu jibril ke cewa wata labari Thank you. samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.